urriak emezortzi gaur ostirala da eta hau berri hon albistegia duzue berrio zahar erratiaren albiste mankizuna ze berri dakarizki guzu gaur xabi Bai, konzentrazioa mendialdea bi eh, eskolan Mendialdea bi zentroko langileen asanblada kontzentrazio bat burutu zuen atzo irakaslea den Patrizia Peralesi eta bi ikasleen aitari Natxo Barrius hori elkartasuna erakutsi asmoz. Barriuso asteardean ardean atxilotua izan zen, San Ferminetan ikurrina esleitzea leporatuta eta la, eta hogeita la orduren baitan aske utzi zuten desordena publikoak egozten zaizkio. Era berean Patrizia Perales bilduko zinegotziak epailearen aurrean imputatu gisa deklaratu ondoren imputazioak entzea erabaki zuen epaileak. Irakazpen eskolak eh, fik beren eskutik. Fik beren programazioaren baitan, aurten lehenengoz nobedade gisa masterclass irakazpen eskola antolatu da soziologoa den Ricardo Feliu izango da klase hauen dinamizatzailea irakazpen eskola hauen helburua zinema dokumentalaren aldi klasiko kojoera nagusien ezaugarriak aztertzea izango da besteak beste realismo poetikoa dokumental etnografikoa dokumentu soziala zinema begia dokumental erreformista eta hiri sinfoniak kurtsoa kulturgunean egingo da gaur arratsaldeko seietatik zortzietara bihar ordea goizeko amaiketatik eguerdiko ordu batak artean. Eta fikberekin jarraitu sedizio honetan proiektatuko diren labur metraiak aukeraturik eh, daude dagoeneko. Jaialdian proiektatuko diren labur metraiak aukeratzea hilabete luzeko lana izan da fitbeko kideantza asko eta asko ziren aurkeztutako labur metraiak aukeratua kurriaren nogeita irutik hogeita seira berrio zarko auditoriuman uspatuko den jaialdian ikusgai izango ditugu jaialdiko programa, iru bebikoitz.ofitbe.com horrialdean goltsultatu daiteke. Iluna antzerkitaldea kamioneta imantan txeslanarekin, e, eh, mentxe bertan berriozarren. Auditoriumean ikusgai izango da obra gaurkoan gaueko bederatzetan antzestuko dute biharraldi zortzi terditan. Lehiatilan bertan egongo dira sarrerak salgai justuki 6 euroren truke. Eta labur laburrean e, eh, kirolaren informazioaren unea dugu orain e, non kontsultatu daitezke berrezar e, eh, klubaren e, urrengo partidean e, informazioa garazi? Baixa, eba informazio hori justuke eguzkiplaza.net horri aldean kontsultatu daiteke Alaxe Eta berriozarko txerrindulari taldearen e, ateraldia. Bai, berriozarko txerrindulari taldeak urbasara antolatu du zuk diozun ateraldia. Eta interesatuak larun batean guizeko zortzetan aguzki plazara urbil, urbil daitezela. aldiaz mintzatzeko unea dugu orain, e, zer dio, iragarpenak, garazi. Bai, xabe, ba, badirudi zerua erdi mailako deien eta goio deien tarteekin izango dugula gaurrego osagaiko, haize, ahul bizia ibiliko da, eta zuk esan bezala, da, gogorrekin temperatura minimoetan aldaketarik ez, eta maksimoi dagokionez nahikoa egoko dira. Eskerrik asko, garazi. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berrioz erratiaren sintonian FMko eun punto edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten. Música